Kajik bi urte behantago hauzi horrek ez diala zeintzuik dio LB sindikatak hau dela etxalte hortan ez da izan eitarzunik, ahatiek xanozien ikerketa gusiekiak utxizien bezala. Hots, laboa isak ez du komprenitzen uai zertako justizia egiten zaion ondotik. Gehitzen due, estatiek galtegin gusiek egin zutiala egun haietan eta estela inhulaste irresponsable trabatziaz. Ohartazi behar da mobilizazio askar bat izan zela eta hiu ehun bat jenteek, hoietan hautetxi andana batek, trabatu zela etxaltian sartzea serbutsu beterinarioer eta hauek gibel jun behar izan zela. Hauzia baliatu nahi die salhatzeko hegazti gripaen krizian jamaiteko manea oso txara eta serbitxu veterinarioen erresponsabilitatia eitarzunain hedatzian zeren eta eitarzunazien ahatiak karriatu behitzien kamiuez eitarzunazen memento askarenian. Hauzi juntan, hiulekuko entzunen dia bestiak beste. Michele Txebest, mauleko hausapesa, Laurent Pinatel, Konfederazion Peizaneko idazkai nausia, eta Periko Legaz, kasetalaia.